Pakartoto įstatymo knyga. 21 skyrius. Jei žemėje, kurią viešpats tavo dievas tau duoda, būtų rastas užmušto žmogaus lavonas, bet nesurastas kaltininkas, vyresnieji ir teisėjai išmatuos atstumus nuo užmuštojo lygi aplinkinių miestų. Artimiausio miestų vyresnieji pasiims iš kaimenės telyčią, nekinkytą į jungą, nuves ją į apleistą slėnį, kuris nebuvo suartas, ne apsėtas. Ir čia perpjausia į gerklę. Po to ateis Levio sūnus, kunigai, kuriuos viešpats tavo dievas išsirinko jam tarnauti ir jo vardu laiminti, kurių žodžiu yra įsprendžiamas kiekvienas ginčas. Ir miesto, nuo kurio arčiausiai iki nužudytojo, vyresnėji plaus savo rankas virš telyčios papjautos slėnyje ir sakys, mūsų rankos nepralėjo šito kraujo ir mūsų akis nematė. Viešpatie, pasigailėk Izraelio, savo tautos, kurią atpirkai ir neįskaityk jai nekalto kraujo. Ir jie bus apvalyti nuo kraujo. Taip pašalinsi nekaltai pralietą kraują tarp savųjų, darydamas, kas teisu viešpaties akise. Kai kovosi su priešais ir viešpats tavo dievas atiduos juos į tavo rankas ir tu paimsi juos į nelaisvę, Jei tarp belaisvių pamatysi gražią moterį, kurią panorėsi vesti, parsivesk ją į savo namus. Ji nusiskus plaukus, nusipjaustis nagus, nusivilks belaisvės drabužius ir gyvens tavo namuose, apraudodama savo tėvą ir motiną visą mėnesį. Po to gali įeiti pas ją ir būti jos vyras o ji bus tavo žmona. Jei ji tau nebepatiks, atleisi ją, bet negalėsi jos parduoti arba paversti verge, nes ją pažeminai. Jei vyras turėtų dvi žmonas, vieną mylimą, o antrą nemylimą, ir joms pagimdžius vaikų, nemilimosios sunus būtų pirmagimis, norėdamas padalinti savo sunums palikimą, Jis negalės mylimosios sunaus padaryti pirmagimio ir duoti jam pirmenybę nemylimosios sunaus vietoje. Jis pripažins nemylimosios sūnų pirmagimiu ir jam duos dvigubą dalį, nes tas yra jo pajėgumo pradžia ir jam priklauso pirmagimio teisė. Jei sūnus būtų tevams nepaklusnus priešgina ir užsispyręs. Jei jis nekreiptų dėmesio į pabaudimą, tėvai nuves jį pas miesto vyresniuosius prie miesto vartų ir sakys miesto vyresniesiems, šitas mūsų sunus yra neklusnus, priešgina ir užsispyręs, lėbauja ir girtauja. Miesto gyventojai užmuš jį akmenimis. Taip bus pašalinta pikta iš jūsų, kad visas Izraelis tai girdėdamas bijotų. Jei žmogus padarys nuodėmę vertą mirties ir tu nužudysi jį pakardamas, jo kūno nepalikant medžio per naktį, palaidok jį tą pačią dieną. Dievo prakeiktas tas, kuris kabo ant medžio. Nesutepk savo žemės, kurią viešpats, tavo dievas, tau duoda paveldėti.